บุ๊กทู สิบสี่ เด็กควารสี คอลอรอยหิมะสีขาว La neĝo estas blanka พระอาทิตย์สีเหลือง La suno estas flava ส้มสีส้ม La oranĝo estas orange colora เชอร์รี่สีแดง La cerizo estas ruĝa ท้องฟ้าสีฟ้า La cielo estas blua หญ้าสีเขียว La herbo estas verda ดินสีน้ำตาล La terro estas bruna เมฆสีเทา La nubo estas griza ยางรถสีดำ La pneoj estas nigraj หิมะมีสีอะไร สีขาว Kiu colora estas la neĝo? Blanka. พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง Kiu colora estas la suno? Flava. ส้มมีสีอะไร สีส้ม Kiu colora estas la oranĝo? Orange colora เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง Kiu colora estas la cerizo? Ruĝa ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า Kiu colora estas la cielo? Blua หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Kiu colora estas la herbo? Verda ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Kiu colora estas la terro? Bruna เมฆมีสีอะไร สีเทา Kiu colora estas la nubo? Griza ยางรถมีสีอะไร สีดำ Kiu coloraj estas la pneoj? Nigraj